بوك تو جد سب سون شتاتة ديتة دو شتاتة ديتة اي دو تون دوهت دوهت تون دوهت دوهت ผมต้องส่งจดหมาย Duhet d r g o i letrën. d u e t t d r g o i letrën. ผมต้องจ่ายค่าโรงแรม Duhet paguaj hotelin. d u e t t paguaj hotelin. คุณต้องตื่นแต่เช้าที่ตัวจึงเรียกเฮร h e r ti duhet të ngrihesh herët. Kun tong tham ngan mak. Ti duhet të punosh shumë. Ti duhet të punosh shumë. Kun tong trong vela. Ti duhet të jesh i përpikt. Ti duhet të jesh i përpikt. เขาต้องเติมน้ำมัน أي تفوني زهد مكربورانت أي دوهد تفوني زهد مكربورانت เขาต้องซ่อมรถ أي ترغلوي ماكينان เ ي دوهد ترغلوي ม ا คินันเขาต้องล้างรถ أي ترغلوي ม ا คินัน Ai duhet të lajë makinën. เขาต้องซื้อของ Ai duhet të bëj pazar. Ajo duhet të bëjë pazar. เธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Ajo duhet të pastrojë shtëpinë. Ajo duhet të pastrojë shtëpinë เธอต้องซักเสื้อผ้า ajo duhet të laj rrobat ajo duhet të lajë rrobat เราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ ne duhet të shkojmë menjëherë në shkollë ne duhet të shkojmë menjëherë në shkollë เราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้ ne duhet të shkojmë menjëherë në punë ne duhet të shkojmë menjëherë në punë เราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ ne duhet të shkojmë menjëherë te mjeku ne duhet të shkojmë menjëherë te mjeku พวกคุณต้องรอรถเมย์ y o u d o h e t të prisni autobusin. y o u d o h e t të prisni autobusin. พวกคุณต้องรอรถไฟ y o u d o h e t të prisni trenin. y o u d o h e t të prisni trenin. พวกคุณต้องรอรถแท็กซี่ Ju duhet të prisni taksinë. Ju duhet të prisni taksinë.